wa khuluqul islami alhaya ama tabia ya dini yetu ya Uislamu iliyohimizwa ni tabia ya kuona haya ay huwa sajiyatuhu allati biha qiwamuhu ndiyo tabia ya dini yetu ambayo dini yetu husimama kwayo dini yetu husimama kwa tabia hii لأنه معدن كل خير ومنبع كل فضيلة sababu tabia ya haya ndiyo chanzo cha kila kheri ndiyo chimbuko la kila tabia nzuri la kila tabia iliyo bora mtu kuona haya جامع عظيم مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان توم صلى الله عليه وسلم سيما حياء نكتك إيمان والإيمان في الجنة إيمان مكزياك نبيبوني sababu haingii peponi asiyekuwa na iman akiwa mtu ni kafir haingii katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wanaoingia peponi ni waumini tu na hii haya ni katika iman na iman makazi yake ni peponi والبذاء من الجفاء البذاء أي فحش في الكلام mtu kuzungumza maneno machafu ni katika ususuwavu waljafau fi nnari na ususuwavu makazi yake ni motoni رواه الترمذي والحديث صححه العلامة الألباني قال وهذه فضيلة عظيمة من فضائل الحياة أنه يفضي بأهله إلى الجنة يعني فضل عظيم كوب وكتك فضل زحايا زمتك ونحايا kuwa hii haya ni sababu inayompelekea mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala walfawzi binaimihi binaimiha almuqim na kujishindia na kufaulu kwa starehe zitakazodumu na kukaa milele katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala نسأل الله من فضله قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج العصري إن فيك خصلتين يحبهما الله نتوم صلى الله عليه وسلم على al الأشد kuwa wewe una tabia mbili ambazo Allah subhanahu wa بيهيزو qala alhilma una upole نكون na kuwa na haya na ukiangalia makini utakuta kuwa hii tabia kwa mfano ya upole hata watu kawaida wampenda mtu mpole watu kawaida wakimwona mtu ni mpole wampenda mtu kama yule kadhalika yule mwenye haya ile haya yake yampelekea yeye katika kila tabia nzuri katika kila ambacho ndani yake kuna kheri na ndiyo maana ikawa tabia hizi mbili azipenda mno Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyu sahaba na chanzo cha haya al-ashaj alipokuja na watu wake wafd Abdul Qais walipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wenzake wote walivyoshuka tu katika vipando vyao wakakimbilia kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akabaki akafunga wale wanyama akachukua mizigo yao akaiweka vizuri akapanga kila kitu sawa sawa kisha alivyomaliza ndio akaenda akawa amfikia wa mwisho yeye lakini baada ya kuwa ashadhibiti kila kitu vizuri kabisa alipoingia tu mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah wewe una tabia mbili ambazo Allah azipenda moja katika hizo tabia alhilm alikuwa mpole sana na mambo yake ayapeleka vizuri kabisa radhiallahu anhu walhaya na tabia ya haya kwa mwenye tabia ya haya ana tabia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aipenda na Allah akiipenda tabia kwa mja maana yake yule mja apendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala قال الشيخ أي جبلك الله على ذلك الله سبحانه وتعالى هو صحابة amemuumba na hii tabia amemjaalia hii tabia si kwa yeye amejibandika ile tabia amejaaliwa na Allah walhayau fihi ma huwa jibilliyun wa ma huwa muktasabun na haya iko mara mbili kuna ile haya ambayo mtu Allah amemuumba hivyo amemjaalia yuko hivyo ni mtu ana haya na kuna nyingine ambayo mwenyewe mtu aichuma ile haya bimaana ajibidisha katika kujiweka katika tabia ya kuona nini ya kuona haya wannasu mutafawituna fihi na watu watafautiana katika jambo hili waman jahada nafsahu ala tahalli bihi musta'inan billahi nala minhu nasiban wafiran na mwenye kujipinda nafsi yake akajahid nafsi yake akapigana nafsi yake ili kujipamba na tabia ya haya na akataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hilo basi atapata nasibu kubwa sana katika tabia ya haya قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى سمع واعلم أن الحياء نوعان جوا كوا حياء imegawanyika vigawanyo viwili أحدهم كwanza ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب kuna ile haya ambayo Allah amemuumba na kumjalia mtu nayo hakuichuma yeye ile tabia bali Allah amemuumba iko hivyo وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها na hii tabia ni katika tabia tukufu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja wake katika tabia tukufu kabisa miongoni mwa tabia ambazo Allah humpa zawadi mja wake ikiwa Allah amekuruzuku tabia ya haya mshukuru sana sababu hii ni katika fadhila zake na neema kutoka kutoka kwake ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير haya haileti isipokuwa khairi haiji isipokuwa na khairi fa innahu yakuffu an irtikabi alqaba'ihi wa dani'i alakhlaqi haya humzuia mtu kutokamana na kufanya mambo maovu na humzuia yeye kutokamana na kufanya tabia duni ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها kadhalika haya yamsukuma mtu katika kujipamba na tabia nzuri tabia tukufu وهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار نكو كزنغتيا هابا نسهم كتك نيني إيمان نكما لبرسة من صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من شعب الإيمان والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور فهذا من أعلى خصال الإيمان بل هو من أعلى درجات الإحسان نكون أين aina ya pili ya haya ambayo mtu huichuma mtu aweza kusema je ni upi ambaye yule ambaye ameumbiwa nayo ama huyu ambaye amechuma ile ile khuluq ile tabia tusema huyu wa pili ni mbora zaidi kwa sababu huyu amejijahid nafsi yake na kuipinda nafsi yake katika kupata hii tabia tabia tukufu ya kuona nini ya kuona haya Ibn Rajab asema kuna haya ambayo mtu huichuma huichuma vipi kwa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kutambua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa yuko karibu na waja wake awaona awasikia na kadhalika ana ujuzi wa khiana ya macho bimaana hata macho ya kufanya khiana angalia haramu ili watu wasimuone Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni ajue hiyo khiana ya macho unaoifanya wama tukhfi sudur na ajue vilivyofichwa katika vifua kisha akasema fahadha min a'la khisal al-iman miongoni mwa vile zile sifa za iman au zile shu'ab za iman vitagaa iman cha juu kabisa hiki miongoni mwa hivyo bal huwa min a'la darajat al-ihsan bali ni katika daraja ya juu kabisa ya ihsani kuwa mja akawa amuonee haya Allah subhanahu wa ta'ala bimaana kila anapokwenda ahisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona kwa ni daraja kubwa ya muraqaba ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza ihsan sema antaabudu Allah kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kitu gani kinachomfanya mja yule akajiweka mbali na kila tabia mbovu ni kwa sababu ajua kuwa Allah aniona katika kila ninachokifanya kwa akamuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala akajiepusha na kila tabia mbaya kwa ni martaba ya juu sana kwa huyu wa pili yuko juu zaidi huyu wa pili yuko juu zaidi قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة siku moja mtume صلى الله عليه وسلم قال كوا بيتا akamsikia bwana mmoja ampa mawaidha ndugu yake kuhusu haya bimaana ampa mawaidha awache kuwa na nini na haya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه توم صلى الله عليه وسلم مواche hivyo hivyo kwani haya ni katika iman usimwambie asiwe na haya mwache hivyo hivyo kwa ukimwona kijana ana haya muhimize katika hilo jambo usimwambie wewe una haya bwana kama unajifanya kama mtoto wa kike bwana ndio sawa hivyo bali atakana awe na haya kuliko huyo mtoto wa kike kama alivyoelezwa mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa na haya alayhi salatu wassalam kwa kila haya ikizidi maana yake na imani yake pia yule mja yazidi kama tulivyotaja jana إذا رفع أحدهما رفع الآخر إكي وحاية تونروك بيا إيمان فيك كما في الحايا إكي ويبو كلا إكي ونينجي زيدنا إيمان يزيدك ونينجي زيدي فنهاه أن يعظ أخاه في الحياة تومة صلى الله عليه وسلم كم كتازة إلى صحابة كم بمويدة من ذاك كم كتازة كوانا حايا لأنه أي الحياة يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح wadhamimi alahlaqi kwa sababu haya yamzuia yule mwenye kuwa na haya kutokamana na kufanya mambo maovu na tabia mbaya wayahuthuhu ala istimali makarimi alakhlaqi wa maaliha na haya yamuhimiza mja kuwa na tabia njema na kuwa na tabia tukufu fahuwa khairun kulluhu haya yote ni khairi tu ni khairi tu wala usione nsifa kusema kuwa mimi sina haya usione mimi nitaona haya usione haya si sifa hiyo kuna watu wengine wana sifa kuna siku moja kulikuwa na harusi hapa hapa kwetu asa tumezoea <laughs> watu kialikuwa harusi hata mimi mmoja wao siende mimi kwenye harusi ila mtu nakuheshimu sana najua wewe hutofanya munkarat katika harusi yako nitakuja lakini nikinusa harufu tu pale kutatokea mambo kadha ah, basi siendi utansameh na nkija sibebi kadi ukinzuia kidogo tu pale mlangoni huyo ndazangu zangu sinshafanya wajibu wangu basi eh, eh mimi nitakuja kutafuta biriani hapo nakuja ingawa sawa kubeba ile kadi mara nyingi sibebi na shughuli zangu jibebe dude mfukoni hapa nitembee nalo wapi hiyo muda uko wapi alhasil siku moja twenda harusini eh. siku ameketi jamaa mlangoni hapo si mchezo namsikia pija kile mimi bwana uso wangu mmeosha na, na mkojo wa punda hivi aseme sijali mimi basi ni kwa mbali kule huyo kageuka polepole nikajichukua zangu sasa mambo ya kuaibishana kazi gani bwana mbele za watu sasa mzee mmoja yeye amenialika pale <laughs> ah mbona wewe ndo unaniambia ah, ah, ah ile maneno nasikia pale jamaa asema hana haya anaosha tena asema hivi hivi naosha uso wangu na wa punda hataje nani hapa na kweli mara si bwana akaja babake bi harusi bila kadi subhanallah tena akaja na watu wake bwana hao watu wangu ah, watu wako nini wewe mwanzo kadi hakiko wapi eh hey, huu babake bi harusi bwana hakuna chani mimi nimeambiwa hapa kama una kadi wingi ah basi namna hiyo bwana basi kama wewe babake bi wengi ya pekee yako lakini hawa waingia ikawafujwa fujo mimi sikuepo kwenye fujo hilo naelezewa na yule mzee alinialika maana kitungutana nikamwambia na utanswaa mimi nifika pale lakini ah yule bwana alikuwa asema basi wewe ukuona kisa ah kaendaje angalia mtu akikosa haya vile huharibu mambo yule babi bwana bi harusi sio si harusi ndo siku hiyo sio nikah pale kwenye walima na nikah akaingia kwa nguvu ndani akasema wageni wote nilioalika twendeni zetu sijui mwelewa kwa, kwa yale madhila aliyofanyiwa pale si wanzuiwa wageni wake wageni wake wa karibu bwana wanzuiliwa nje huko msijali mimi ah. na huyo mtu ni jamaa zake yule bwana si ati ni mtu wa nje aa ah, ah, ni mtu wa familia ile bwana akawabeba wageni wake wote bwana akatoka nao kwenye harusi harusi ikavunjika hapo simuelewa ikavunjika hapo ndio haikufanyika ile harusi Eh bwana chukua njia zako na mimi na binti yangu tutachukua njia zetu kila mtu shikiki vyake bwana mkojua punda nshinda mkojua punda unaharibu kila kitu ukikosa haya Sheikh ukikosa haya wallahi utaharibu mambo harusi bwana ikavunjika wallahi ikavunjika harusi hakuna harusi fanyika watu wakaondoka biriani wakaachiwa wenyewe sijui wataka lazima ah ni nyinyi biriani wakaachiwa wale wote walikuwa na ule bwana ambaye binti yake alikuwa olewe siku hiyo wakanyanyuka waka hao watu wakachukua nafsi zao wakaenda zao ha, haya niliyashuhudilia huko angalia mtu tena iwatangaza mimi sina haya bwana eh ndio muharibifu ukiwa una haya basi si umwangalie yule alikuja pale mtu ana heshima zake na nini anakuja mpaka pale ni kweli kwa kiasi fulani lakini bwana kadi ankuambia mimi ninapewa kadi lakini sikuibeba na shughuli zangu kumjini nikapita hapa ningine ah wewe toka tu basi na wewe atakana na haya ukiambiwa kama hivyo fanya nini geuza zako taratibu jifanye kama vile pita kichochoro kingine hivi huyo pita na hivi tena usiseme ukiambia kule vipi salama kabisa nenda tu kale kule ujifanye kama ushakula kumbe mfukuzwa eh nikachekwa huko ukaambiwa nafukuzwa harusini kini yafanyika الله المستعان فالحياء من أفضل الخصال وأكمل الخلال وأعظمها نفعا وأكبرها عائدة أي فائدة حياء ni katika bora wa sifa mtu anajipamba nazo katika tabia zilizokamilika zilizo na manfaa mingi na faida nyingi وكلما كان العبد متحليا بالحياء كان ذلك دافعا له وسائقا إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات kila mja akijipamba zaidi na haya basi zaidi ile haya yamzuia yeye kutokamana na shari yamsukuma yeye na yamvutia yeye katika kufanya mambo ya kheri na kujiepusha na kujiweka mbali na mambo ya munkar maovu faman kana dha hayain hajazahu hayauhu an الرذائل ومنعه من التقصير في الحقوق والواجبات kwa yule ambaye ana haya amejipamba na tabia ya haya haya yake itamzuia yeye kutokamana na mambo machafu mambo maovu na mambo ya upungufu katika haki za watu na mambo ya wajibu kuyatekeleza kwa hivyo itamuondolea ile taksir katika mambo ya wajibu atayatekeleza sawa sawa katika haki za watu hatawapunja haki za watu atawapa haki zao واما منزوع الحياء فهو والعياذ بالله لا يبالي اي رذيله ارتكب واي كبيره اقترف واي معصيه اجترح ama alokosa haya waliyadhu billah hajali ule uovu atakaofanya dhambi kubwa katika madhambi atakayoiparamia wala hajali yale maasi atakayoyafanya ya hajali amekosa haya kosa haya kabisa nawaambieni kweli wallahi haya yamzuia mtu kufanya mambo mengi sana ya maasi angalia aliyokuwa na haya hata kama kuna dhambi ametahiniwa nayo kwa mfano waweza kumwona mtu avuta sigara ni mtihani ujampewa Allah aondolee mtihani lakini pengine amuonea haya ndugu yake akakaa pale kile kichwa cha, cha muuma nafsi yampeleka ya katika ule yataka kumpeleka katika ule uovu lakini kila akiangalia mm, alafu na huyu mwenzangu hapa akiniona afuta sigara mimi simtaibika bwana hapa takuwaje bwana ukamwona ajizuia ajizuia we mara akakwepa mali akajificha ah hii atosheleza kwa ashajua lile jambo analifanya nini ni makosa huenda Allah akampa fahamu akafanya nini akaliwacha si wafahamu eh huenda akaliwacha lile jambo na kama huyu wa kuombewa Allah muondolee na wala si wa kutayarishwa mbele za watu usimuone mwenzako anjificha kule kisha wewe ukamuona ukawa utamweka paruanja badala ya kumstiri yule ndugu yako kwa nini anjificha pale sababu hauna haya hauna haya ana kheri huyu ana afadhali hakujificha isipokuwa ashajua kile anachokifanya nini ni makosa kwa ukimwona mpe nasaha baina yako wewe na yeye mpe nasaha lakini si kutoka pale nakumbuka kuna bwana mmoja tuheshimiana sana kumbe avuta sigara mimi sijui wala si mchunguzi wala sitakujua tuko safarini basi ananiambia kidogo nenda kumwona mtu kumbe avuta <laughs> sigara nenda kumwona mtu kule chini kidogo hivi alafu ajitoa njiani basi akaenda kule mara akirudi bwana ankuja na mwenzake sahibi yake mwingine ila kaambia bwana ataka uache bwana hana hikma mbele za watu sisi hata tujui kuendelea nini so yule jamaa uso wake ukabadilika pale pale wacha bwana wewe nakuona bwana wajificha wafanya kadha wewe wafuta sigara bwana pale yule jamaa alitamani ardhi pasuki maanake wale watu waliokaa pale wote heshimiana na wao na nini akaambia sallala yani hivyo waniaibisha mbele za watu bwana yule jamaa aliomba msamaha kwelikweli kweli aambia ni kweli mimi na mtihani mtihani huo wewe kwa nini kunistiri ukaniombea Allah nistiri na niondolee mtihani mimi najua makosa lakini hao wote walikuwa hawajui wewe ndio sasa ukaja ukanipasudia mbele za watu hapo kwa si sawa waona namna gani haya inavyompeleka mtu katika kuacha maovu sasa badala ya kuvuta kama kumi amvuta <laughs> moja tena hiyo moja ampata huyo rafiki rafiki mjinga sasa wakati mwingine haya ya kusukuma wewe katika kuacha mambo mabaya. Kwa ukimwona mwenzako ile haya yake pengine imemsukuma yeye kweli wafanya jambo ovu, lakini akajificha, mstiri, mpe nasaha kwa siri, kama vile yeye alivyojistiri. Umeona, hakufanya jahran, hakutaka kuwaonyesha watu. Huyu ndio aingia katika hadithi man satara musliman mstiri mpe, mpe nasaha lakini kwa siri baina yako wewe na yeye hakufanya mbele za watu na kilichompelekea kule nini ni maadamu ile asli ya haya anayo basi kwa uwezo wa Allah ukimpa nasaha na kumwombea dua huenda ukawa ni sababu ya nini ya kuacha kwa haya ni khairi tupu wallahu musta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك